Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել ավելի քան 55 անգամ։ ՀԱԿ առաքելությունը Սեյսուլան գյուղի հյուսիսարևմուտքում կանցկացնի պլանային դիտարկում։ ԼՂ պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի 2016 թվականի արդյունքներն ամփոփվել են ռազմական խորհրդի նիստում։ Կապիտալ շինարարության ուղությամբ 2016 թվականին Հադրութի շրջանում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին Իսկանդեր վաճառի։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 22-ին եւ լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հիմնականում տարբեր դրամաչափի իրազգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 55 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արցակելով շուրջ 430 կրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը առավել ինտենսիվ կրակ է վարել դիպուկահար հրացաներից, ինչպես նաեւ կիրառել է 82 մմ-անոց ականանետ։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում հունվարի Հունվարի 22-ին ժամը 23:25-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի Արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 1995 թվականի ծնված Կարեն Մարատի Լուբաբյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինցարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակարակորտի նախարարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխանատվողությունների եւ շարունակել իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն վաղը ՀՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղի հյուսիսարեմուտքում։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հունվարի 21-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել ռազմական խորհրդի նիստ, որտեղ ամփոփվել են Պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի 2016 թվականի արդյունքները։ Ռազմական խորհրդի նիստին ներկային եղել ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, Հանրապետության ուժային կառույցների ղեկավարները, բանակի միավորումների եւ զորամասերի հրամկազմը, ռազմաիրավապահ մարմինների եւ զինկոմիսարիատների ներկայացուցիչները հերոսներ։ 2016 թվականին հանուն հայրենիքի պաշտպանության հատակված հերոսների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգելուց հետո ԼՂ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը հանդես է եկել ներածական խոսքով, որում անդրադարձ է կատարել հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված եւ դեռևս շարունակվող աշխատանքներին հակառակորդին զսպելու եւ առավել արդյունավետորեն հակազդելու ուղղությամբ նախատեսվող հետագա գործընթացներին։ Այնուհետև ըստ առանձին ուղությունների 2016 թվականին տեղ գտած բանակային այն կարևորագույն գործընթացների վերաբերյալ զեկույցները ներկայացրել բանակի հրամանատարի տեղականները առանձին ոլորտների պատասխանատու զինվորական պաշտոնյաներ։ Իր ելույթում նախագահ Բակո Սահակյանն անդրադարձել է բանակաշինության գործընթացին, նշել ձեռքբերումներն ու արկա խնդիրները 2016 թվականին իրականացված աշխատանքներն ընդհանուր առմամբ գնահատելով բավարար։ Նախագահի բնութագրմամբ 2016 թվականը ռազմաքաղաքական առումով եղել է շատ բարդ եւ մեր ժողովրդի պատմության մեջ է մտել որպես ապրիլյան քարորիա պատերազմի տարի։ Այս պատերազմը ակնհայտորեն վերհանեց ինչպես մի շարք հիմնարար զարգացումներ ռազմաքաղաքական եւ բարոյահոգեբանական հարթություններում, այնպես էլ մեր անելիքները եւ անհրաժեշտ քալերի իրականացումը նոր մարտահրավերներին արդյունավետորեն դիմակայելու համար։ Խոսելով ռազմաքաղաքական հարցերի մասին, Պետք է առաջին հերթին նշել, որ հակառակորդը չի հրաժարվել ուժի միջոցով Արցախյան հիմնախնդրի լուծումից։ Զինադատարի վերականգնումից ի վեր Ադրբեջանը շարունակում է ամեն օր խախտել զինադատարի ռեժիմը սահմանների ողջ երկայնքով, իրականացնելով ահաբեկչական դիվերսիոն գործողություններ։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին մեր պաշտպանության բանակի բարձր մարտունակությունը, հայրենիքի անկախությունը, ազատությունն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու մեր ժողովրդի ողջ հայության վճռականությունը, օրհասական պահերին միավորվելու ունակությունը եւ այն, որ Արցախի դեմ ցանկացած ագրեսիա հայության համար դիտարկվում է որպես հայրենական պատերազմ։ Հազարավոր կամավորականներ ամիջապես մեկնեցին ճակատ, եւս մեկ անգամ ապացուցելով, որ մեր բանակը ժողովրդական բանակ է եւ Արցախի դեմ ցանկացած ագրեսիա հայության համար դիտարկվում է որպես հարենական պատերազմ։ Իսկ դա պայքարի, անձնիվորության, ուժերի լարման լրիվ այլ ворակ է եւ արժեհամակարգ։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել պաշտպանության նախարարին ու բանակի բարձրագույն սպայական անձնակազմին զինված ուժերի արչև ծառացած խնդիրների պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նիստի եզրափակիչ հատվածում տեղի է ունեցել ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ ԼՂ նախագահի հրամանով արիության համար մեդալ է հանձնվել ապրիլյան դիմակայության ժամանակ հերոսաբար մարտնչած եւ ծանր վիրավորված գումարտագի շտաբի պետ կապիտան Վալերի Մեհրաբյանին։ Այնուհետև հրապարակվել է պաշտպանության բանակի հրամանով հրամանատարի հրամանը, որի համաձայն հաշվետու ժամանակահատվածում լավագույն ցուցանիշներ ապահովված զորամասերը, ստորաբաժանումներն ու անհատ զինծառայողները խրախուսվել են պատվոդրոշներով, անվանական զենքերով, արժեքավոր նվերներով ու դրամական պարգևներով։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյան հրավիրել է Մամլոասուլի սամփոփելու գերատեսչության անցած տարվա կատարած աշխատանքները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նախարարը մանրամասնորեն ներկայացրեց 2016 թվականին իրականացված աշխատանքները մշակութային տարվա կյանքը բնութագրելով հակեցած, բայց զուսպ։ Եթե ընդհանուր բնորոշելու լինենք, ապա 2016-ը մշակութային առումով հակեցած, բայց զուսպ էր, ինչը պայմանավորված էր ապրիլյան պատերազմով եւ դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակով ու տրամադրությամբ։ Ապրիլը խոչընդոտեց, բայց չխանգարեց նախարարության ծրագրային միջոցառումների իրականացմանը։ Տարվա ընթացքում նախարարությունը կյանքի է կոչել 400-ից ավելի միջոցառում գերատեսչության ենթակայության տակ գտնվող տարբեր ոլորտներում։ Նախարարության համար գերակա ուղղություն է մշակութային արժեքների պահպանումն ու հանրահրճակումը։ Այդ առումով անցնող տարում զգալի աշխատանքներ են տարվել Թանգարանային ու Գրադարանային ֆոնդի համալրման, մասնագետների վերապատրաստման ուղղությամբ։ Որոշում է կայացվել նաև Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի շենքային պայմանների բարելավման խնդրի մասին թանգարանների ոլորտում նաև նախապատրաստական աշխատանքներ ենք կատարել Արցախի պատմահայկրագիտական թանգարանի ժամանակավոր տեղափոխման համար, որովհետև վթարային վիճակում է գտնվում շենքը եւ ժամ առաջ մենք պիտի կարողանանք տեղափոխել ամբողջ ֆոնդը եւ տեղափոխել ոչ թե ժամանակավոր պահելու մինչև նոր շենքը կառուցվի, այլ ցուցադրելու, որպեսզի չընդհատվի թանգարանի գործունեությունը եւ արդեն իսկ ընտրել ենք շենքը Ժամանակավոր օգտագործման համար ընտրված շենքը երրորդ դպրոցի հարևանությամբ գտնվող շինությունն է, որը մինչ այդ օգտագործվում էր որպես սրճարան կամ խանութ։ Թանգարանն այստեղ կգործի մինչև նոր շենքի կառուցումը։ Տարվա ձեռքբերումներից Նարինե Ղաբալյանն առանձնացրեց ազգային նվագարանների նվագախմբի ստեղծումը մշակութային ինքնության պահպանման եւ վերարտադրության կարևորագույն ծրագրերից եմ համարում Արցախում ազգային նվագարանների նվագախմբի ստեղծումը, Մենք փորձել ենք Սայեդ Նովայանյան երաժշտական քոլեջի նվագախմբի բազայի վրա ստեղծել նոր նվագախումբ, որ 30-ից ավելի կազմ ունի երաժշտական եւ արդեն իսկ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված ազգային նվագարանների առաջին մրցույթին եւ արժանացել առաջին մրցանակի։ Նախարարը նշեց, որ իրենք ամեն կերպ աջակցելու են նվագախմբի գործնեությանը։ Այսօր արդեն այն գործում է «Մենք ենք մեր սարերը» համույթի կազմում։ Այս ծրագիրը նրա խոսքով իրականություն է դարձել առանց բյուջետային լրացուցիչ ծախսերի համակարգի լավարկման շնորհիվ։ Նվագախմբի կարևոր գործառույթներից մեկն էլ այն է, որ այստեղ աշխատում են նաև երեխաների հետ եւ եթե մինչ այդ նվագախմբերում ավելի շատ հանդես էին գալիս ավակ սերնդի երաժիշտներ, ապա այժմ մեկ նվագախմբի մեջ ունենք տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ։ Ձերբերումների շարքին են դասվում նաև Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցի շենքի շահագործումն ու հանրապետության 4 համայնքներում մշակութային կրթության մասնաճյուղերի բացումը։ Ավարտին են մոտենում Շուշիի մշակութային ժամանցային համալիրի շինարարական աշխատանքները։ Նախորդ տարիներին սկիզբ առած ծրագրերը շարունակվելու են նաև այս տարի։ Ամենամյա փառատոներին նախարարի խոսքով գումարվելու է եւս մեկը՝ ջազ փառատոնը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կապիտալ շինարարության ուղությամբ 2016 թվականին Հադրութի շրջանում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Կարևորներով ժողովրդագրական վիճակի բարելավման անհրաժեշտությունը հիմնական ուշադրությունը դարձվել է բնակարան շինարարության եւ բնակարանների վերանորոգման վրա ծննդիության բազմազավակության խթանման ծրագրերի շրջանակներում կարուսելի ընթացքի մեջ են 15 բնակելի տների շինարարություն։ Բնակելի տները կառուցվում Մարիամաձորում, Այգեստանում, Աջոխում, Տողում եւ այլ բնակավայրերում։ Ուշադրություն է դարձվել կուրսյան բնակավարի օբյեկտների վրա։ 2016 թվականին շահագործման է հանձնել տուն ու գյուղական համայնքի եւ հադրուտ քաղաքի մանկապարտեզի շենքերը։ Ավարտին են հասցվում Աժոխի եւ Ուխտադորի միջնակայք դպրոցի շենքերի շինարարությունը։ Ռոկման եւ ջրամատակարարման համակարգերի զարգացման եւ շահագործման համար շրջանում ծախսվել է 57 միլիոն 304000 դրամ, ավտոճանապարհների վերակառուցման եւ վերանորոգման պահպանման համար 138 միլիոն 444000 դրամ։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորվող աշխատանքներ են տարվել Ադրուտ քաղաքի եւ Ակնավպերի համայնքների ներքին ջրատար ցանցերի կառուցման կազմման Չորացաղի համայնքային կենտրոնի շինարարության վրա։ 2017 թվականին պետական պատվերի շրջանակներում կապիտալ շինարարության աշխատանքները կգերազանցեն 2016 թվականին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունու շրջանի Ջիվանի գյուղի դիրքը բավականին հարմար է գյուղում արտադրված ապրանքը շրջկենտրոն կամ այրակ հակ հասցնելու համար։ Գյուղատնտեսական ճյուղերի զարգացմանը նպաստում է նաև ռոռոկման առաջ ջուրը։ Բելա Լայանի ռեպորտաժը։ Ջիվանին Արցախի մյուս գյուղերից առանձնանում է իր արտնման մի հարկանի տներով, որ կառուցվել են պատերազմից հետո ազատագրված գյուղը վերաբնակեցնելու նպատակով։ Որպես առանձին համայնք գյուղը ստեղծվել է 2001 թվականին։ Անցած տարիների ընթացքում հաղթահարվել են վերաբնակեցվող գյուղերին բնորոշ բոլոր խնդիրները։ Ռոռոկման ու խմելու ջուր կա, գյուղը գազիֆիկացված ու էլեկտրաֆիկացված է, հեռահաղորդակցության միջոցներով ապահովված։ Ի դեպ, Վարանդագետի ափին տեղ գտած գյուղում բնականաբար հիմնական քաղաքական եկամուտը պիտի հողագործությունը լինի, մասնավորապես տնամերձի մշակումը։ Հատկապես որ ջուրը գետից արդեն հասցրել են գյուղ, ասում է համայնքի ղեկավար Արսեն Խաչատրյանը։ Ամենագլխավոր խնդիրը ռոռոկման ջուրն էր, մոտ 3 կիլոմետր հեռավորությունից վերցրած, լրիվ տնամերձները ռոռոկովի հա- Հարթավայրային գոտում տեղակայված համայնքի 1300-ից ավելի հողատարածքներից միայն մոտ 100-ն է անտարային, մնացած 1200-ը ցանկատարածություններ են։ Իդեպ 2017-ին երկրագործության ցուցանիշներով ամբողջ հանրապետության տարածքում առաջատարների շարքում եղել է նաև Ջիվանին։ Ցորենի դաշտերում հեկտարից միջին բերքատվությունը կազմել է 30 եւ ավելի ցենտներ, իսկ Եգիպտացորենի դաշտում 40-ից 70 ցենտներ։ Գյուղի ձեռքբերումներից ամենակարևորը ջիվանցիները համարում են այն, որ երիտասարդները չեն լքում գյուղը։ Ըստ էության դրան նպաստում են նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով ապահովված լինելը գազը կա, ջուրը կա, ամեն ինչ հողապահով է յուղը։ Հողը ամենալավն է, Մթերմախնդիր գյուղացին այստեղ չունի, համայնքի ղեկավարը կատակում է, թողապրանք ունենանք վաճառելը հեշտ է, հատկապես որ համայնքն արդեն ունի մեքենա, որը ծառայում է նաև այդ նպատակներով։ Տրանսպորտի հարցն էլ արդեն լուծել կառավարությունը, արդեն երկրորդ տարին է ունենք ՈՒԱԶ նոր մեքենան, որը մեզ ապահովում է։ Ժողովրդի ապրանք հասնում է քաղաք, իրանք էլ գոհ-գոհ, դա համարյա շաբաթ 3-4 անգամ Ստեփանակերտ են գնում։ Ջիվանցու եկամտի մյուս աղբյուրն անասնապահությունն է։ 41 տնտեսությամբ գյուղն ընդհանուր առմամբ ունի 176 խոշոր եւ 686 մանր եղջերավոր անասուն։ Անասնապահության համար նպաստավոր պայմաններից են նաեւ կարճատև ու մեղմ ձմեռ, որով առանձնանում է Ջիվանին։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին Իսկանդեր կվաճառի։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանում ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոստանդին Զատուլինը անդրադառնալով Ալիևի վերջին հայտարարություններին, թե պաշտոնական Բաքուն նոր զինատեսակներ է գնել։ Հարցին հնարավոր է, որ խոսքը ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության վերջին համաձայնագրերի մասին է եւ Ռուսաստանը Ադրբեջանին էլ Իսկանդեր է վաճառել, Զատուլինն ասել է, որ կդժվարանա պատասխանել այդ հարցին, քանի որ հստակ տեղեկություն չունի, բայց համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանը դժվար թե նման քայլի դիմի։ Այսօր Ստրասբուրգում ողնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, այն կտևի մինչև հունվարի 27-ը։ Ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում է վեհաժողովի նախագահի փոխնախագահների ընտրությունը։ Յուրաքանչյուր տարվա առաջին օրը հաստատվում են նաև պատվիրակությունների կազմերը։ Օրակարգում ընդգրկված է լրագրողների նկատմամբ հարձակումներն ու զանգվածային լրատվամիջոցների ազատությունը Եվրոպայում զեկույցի նախագծի քննարկումը մարզասերների համար։ Հոլանդիայի Վեյկ Անզե քաղաքում ընթացող շախմատի սուպերմրցաշարի 8-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արունյանը սպիտակներով առավելության է հասել հոլանդացի Անիշ Գիրի նկատմամբ եւ վաստակել 4.5 միավոր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է